Before going on a trip, it's important to check the weather forecast. The weather is also a perfect topic for small talk because it is ever changing, giving a new topic to discuss every day. This lesson will equip you with the necessary words and phrases. Let's start with the four seasons. Die vier Jahreszeiten. Der Frühling. Im Frühling ist es warm. The spring. In spring it is warm. Der Frühling. Im Frühling ist es warm. Der Sommer. Im Sommer ist es heiß. The summer. In summer it is hot. Der Sommer. Im Sommer ist es heiß. Der Herbst. Im Herbst ist es kühl. the Fall. in Fall it is cool. Der Herbst. Im Herbst ist es kühl. Der Winter. Im Winter ist es kalt. The winter. In winter it is cold. Der Winter. Im Winter ist es kalt. Wie ist das Wetter? How is the weather? Wie ist das Wetter? Das Wetter ist gut. The weather is good. Das Wetter ist gut. Das Wetter ist schön. The weather is beautiful. Das Wetter ist schön. Das Wetter ist schlecht. The weather is bad. Das Wetter ist schlecht. Die Sonne. The sun. Die Sonne. Die Sonne scheint. The sun shines. Die Sonne scheint. Gestern hat die Sonne geschienen. Yesterday the sun shined. Gestern hat die Sonne geschienen. Der Regen. The rain. Der Regen. Es regnet. It rains. Es regnet. Es hat den ganzen Tag geregnet. It rained the whole day. Es hat den ganzen Tag geregnet. Der Wind. The wind. Der Wind. Es ist windig. It is windy. Es ist windig. Letzte Woche war es sehr windig. Last week it was very windy. Letzte Woche war es sehr windig. Der Nebel, the fog, der Nebel. Es ist neblig. It is foggy. Es ist neblig. Heute Morgen war es neblig. This morning it was foggy. Heute Morgen war es neblig. Der Schnee. The snow. Der Schnee. Es schneit. It snows. Es schneit. Es hat in der Nacht geschneit. It snowed at night. Es hat in der Nacht geschneit. Wie viel Grad sind heute? What's the temperature today? And literally, how many degrees are there today? Wie viel Grad sind heute? die Temperatur the temperature die Temperatur Es sind zwanzig Grad. It is twenty degrees. Es sind zwanzig Grad. Gestern waren es nur fünfzehn Grad. Yesterday it was only 15 degrees. Gestern waren es nur fünfzehn Grad. That's it. Now you're ready to chit chat about the weather. Up next, you will learn how to buy a ticket at the train station.